Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը բարև ձեզ նախորդանորությունների մասին համառոտ Աշխատանքային այցով Արցախում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բակո Սահակյանի նախագահությամբ այսօր տեղի է ունեցել կառավարության նիստ ՀԱԿ առաքելությունը վաղը դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Ադրբեջանն իրականացնում է Արցախի բռնազավթված տարածքների բնակեցման քաղաքականություն Քաշաթաղի շրջանի հացահատիկայինների դաշտերում պայքար է տարվում մկնանման կրծողների դեմ։ Հաթերքում կկազմակերպվի Արցախյան ժենգյալով հացի երրորդ փառատոնը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս իմ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին Նախագահ Բակոս Սահակյանը Տիգնոջ Անահիտ Սահակյանի հետ այսօր Ստեփանակերտի օթանավակայանում դիմավորել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա տիկնոջը Աննա Հակոբյանին։ Արցախի հանրապետության տնտեսական զարգացման ուղղված միջոցառումներին ընթացիկ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված է 436 միլիոն դրամ։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանն այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կառավարության նիստը, որի օրակարգում 15 հարց էր, վարում էր Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Դեռևս կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ նախագահը հանձնարարել էր անդրադառնալ պետական գնումների գործընթացի կազմակերպման խնդրին։ Ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը ներկայացրեց փոփոխությունների փաթեթը, որը բաղկացած է 11 կետից։ Նախագահ Սահակյանը քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանին խնդրեց մանրամասնել շինարարական աշխատանքների գնումների ընթացակարգում առաջարկվող փոփոխությունները։ Եթե ներկայացումն առաջարկ, որը բավականին ցածր է, օրինակ 40%-ով ցածր է մեր ներկայացված օբյեկտի արժեքից, այստեղ արդեն անհստակության խնդիր առաջանում եւ մենք առաջարկել ենք այդ դեպքում պահանջել մասնակից կազմակերպությունից հիմնավորել իրենք լայն առաջարկը։ Ամենայն դեպս մեր կողմից առաջարկող այդ մոտեցումները չեն կարող վերապսիչ բարձություններ ստեղծեն այդ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ։ Մենք համբերման պետք է ստեղծենք բարենպաստ պայմաններ, որպեսզի նրանք այդ քաշքշուկների մեջ չհայտնվեն, Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը ներկայացրեց տնտեսական զարգացմանն ուղղված գործողությունների ծրագիրը, որը նպատակաուղղված է տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացմանը, պետական աջակցության գործիքների կիրառման միջոցով տեղական արտադրության ծավալների ավելացմանն ու խթանմանը, արտահանման ավելացմանը, պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության խորացմանը։ Ծրագրում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները. գործարար միջավայրի եւ արտադրական համալիրների զարգացում, աջակցություն տեղական արտադրողներին, որը կիրականացվի հետևյալ ուղղություններով. մշակող արդյունաբերության սուբյեկտների սուբսիդավորում, արտադրվող ապրանքների սերտիֆիկատների հայտարարագրերի կամ այլ համարժեք փաստաթղթերի համար կատարված ծախսերի մասնակցություն, թեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ստարտափների մրցութային կարգով դրամաշնորհների տրամադրում, գովազդային ծառայությունների ձեռքբերում եւ տնտեսական միջազգային համաժողովների ու ցուցահանդեսների կազմակերպում, միջազգային համաժողովներին եւ ցուցահանդեսներին Արցախի մասնակցության ապահովում, տնտեսական վերլուծությունների, հետազոտությունների իրականացման եւ ծրագրային ապահովման հրատարակչական ծառայությունների ձեռբերում։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև մի շարք այլ ոլորտների՝ բնապահպանության, գյուղատնտեսության, սոցիալական ապահովության ու վերաբնակեցման խնդիրներին, ինչպես նաև օրենսդրությունը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու գործընթացին։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը մարտի 12-ին հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանից դեպի հյուսիս-արևելք ընկած հատվածում։ Հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը անհանգստություն է առաջացնում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նրա կարծիքով նմանատիպ հայտարարությունը, որը որոշակի մտահոգություն է առաջացնում, ամենայն հավանականությամբ վերջինը չէ։ Այլ կարծիք լինել չի կարող։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական լուծումը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունն ասել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից падգամավոր Իվետա Տոնոյանը։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ ոչ մի հարց չի կարող լուծվել առանց հաշ հաշվի առնելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքն ու դիրքորոշումը։ Միայն այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի կողմից շատ մեծ ողջավորությամբ է ընդունվել այս հայտարարությունը, արդեն շատ բանի մասին է խոսում, իհարկե մեր արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, սակայն կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ այս հայտարարությանը անդրադառնալ կարիք կա, քանի որ արդեն post-factum նախորդային Ադրբեջանի հայտարարությունը, այսպես մեծ բուրըն энտուզիազմով եւ ողջավորությամբ ընդունելը ինքը այսպես տարածուսանքի տեղիք է տալիս, կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ այս Ադրբեջանը հետևողականորեն հայատյացության, ապակառուցողական եւ ուժի կիրառման դիրքերից է հանդես գալիս, որը միանշանակորեն մեզ համար ընդունելի չէ։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները բազմաթիվ հայտարարություններ են արել եւ սա դրանցից մեկն է։ Ես որևէ արտարոց բան չեմ տեսնում այս հայտարարության մեջ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը անդրադառնալով Յակոմինսկի խմբի վերջին հայտարարությանը։ Շատ բնական հայտարարություն է, որը կարող էին անել միջնորդները եւ կառավարության դիրքորոշումն արտահայտվել է արտգործնախարարության հայտարարությամբ, ասել է Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նշենք, որ ի պատասխան Յակոմինսկի խմբի հայտարարության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը նշել նշել էր, որ երբ Հայաստանի վարչապետը Եվրախորհրդում խոսում է փողզիչման մշակույթի մասին, Բաքվից սպառնում են, որ հասարակությանը կարող են պատրաստել հիմնախնդրի այդ ձևերով հանգուցալուծման։ Արցախի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտակ Ներսիսյանը մեկնաբանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, թե Արաքսավանի կառուցման ծրագիրը խախտում է Ժնևի կոնվենցիաները եւ դրանց լրացուցիչ արձանագրությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մեկնաբանությունը ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում արկա իրավիճակի համար իր պատասխանատվությունն ուրիշի վրա բարթելու փորձ։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին առավել մեծ վնաս են հասցնում ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական մոտեցումները բանակցային գործընթացին։ Ընդհանուր առմամբ Ժնևի կոնվենցիաների խախտման մասին Բաքվի մեղադրանքներն ավելի քան կեղծ են, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ադրբեջանական իշխանություններն իրականաց զարգացնում են Արցախի հանրապետության բռնազավթված տարածքների, մասնավորապես Շահումյանի շրջանի եւ Մարտակերտի շրջանի մի մասի բնակեցման պետական քաղաքականություն։ Քաշաթաղի շրջանի հացահատիկայինների դաշտերում պայքար է տարվում մկնանման կրծողների դեմ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Պրկոյանը։ Ցանկատարածներում մեծացել է մեկնանման կրծողների քանակը եւ աշնան սկզբից մինչ օրս բոլոր ցանկատարածներում կատարում է պայքար մեկնանման կրծողների դեմ։ Աշխատանքներին ծանոթանալու համար շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչապետ Լևոն Սիմոնյանի հետ եղա Թորմացարի տարածքում, որտեղ 8000 հեկտարից ավելի ցանց է կատարվել։ Ծրագրում ընդգրկված են մի քանի խմբեր, որոնք աշխատում են պետական պաուստային ֆոնդի եւ համայնքային պատկանելիության հողատարածներում։ Լևան Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ օրավարձով 5-ից 10000-ական դրամ գումարով 70-ից մինչև 100 մարդ է մասնակցում այս աշխատանքներին։ Նույն աշխատանքները կատարում է նաեւ Կովսականի Սարաարթում, Հակարի գետի աչափնա Բարսավանդակում, հավելեց Սիմոնյանը։ Անձրևները մի քանի օր խանգարեցին, բայց արդեն 4-րդ օրն էին ճորական մոտ 60-ից 70 հեկտար ախտանում են։ Եղանք այն մասերում եւս, ամբողջ Թոմասարը կանաչով է պատված, հացատիկի արտերն են։ Ուսանք այս տարի բերքատվությունը բարձր կլինի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այս տարի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում կկազմակերպվի հայագիտական միջազգային գիտաժողով։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Այս մասին տեղեկացրեց Գիտամշակութային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արամ Թորոսյանը, կարևորելով Գանձասարում գիտական միջավայր վերստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Այս առումով կենտրոնում ընթացիկ տարում կկազմակերպվեն գրքերի շնորհանդեսներ, հայագիտական գիտաժողովներ, ընթերցումներ, սեմինարներ ու միջազգային համաժողովներ։ Ինչ վերաբերում է նախատեսվող հայագիտական միջազգային գիտաժողովի ժամանակացույցին ու նպատակադրումներին, Արամ Թորոսյանը մանրամասնեց։ Ես կուզենայի առանձնացնել մեր տարվա խոշոր միջոցառումը, որ նախատեսում ենք իրականացնել Արցախում, աշնանը հայագիտական միջազգային գիտաժողովն է եւ հայագիտական միջազգային ինտերակցիան հետ։ Աշնանը կլինի օրերի մասին հավելել տեղեկացնենք, բայց այս գիտաժողովը մոտավոր կարող եմ ասել, որ ունենալու է հայոց արևելից կողմանք Արցախ ուտիկ լավագիտության ոլորտին է վերաբերում։ Մի շարք հեղինակավոր կառույցների ներկայացուցիչ գիտնականներ հայագետներ կգան Արցախ եւ կարող եմ ասեմ, որ սա նշանակալի իրադարձություն կլինի։ Եվ կարող եմ ասել, որ գիտաժողովի անցկացման մենք քայլ առաջ կանենք վերականգնելու համար նաև Լանձասարի իբրև գիտական կենտրոն համալը Տարեստարի ընդլայնվում են Մատենադարանի Գանձասարի մասնաճյուղում ներկայացված ձեռագրերի նմուշների հիմնական ու ժամանակավոր ցուցադրություններով հետաքրքրվողների թիվն ու շրջանակը։ Այն ընդգրկում է թե զբոսաշրջիկների, թե դպրոցականների, ուսանողների ու զինվորականների եւ թե գիտական աշխարհի ներկայացուցիչների։ Աշխարհի բոլոր ծայրերից են Գանձասար այցելել են զբոսաշրջիկները։ Պետք է ասել, որ զբոսաշրջիկներին մեր ցուցադրությունը բավականին հետաքրքրում է եւ այստեղ ցուցադրությունը թեմատիկ է, այսինքն Արցախի դիտում կամ այլ նահանգներից Արցախ վերված ծրագրեր են ցուցադրվում, այսինքն թեմատիկ ցուցադրություն է եւ հիմնականում ընդգծված Արցախին առնչվող ծրագրեր են ցուցադրվում արխիվային փաստաթղթեր եւ հնատիպ գրքեր։ Տնօրենի պաշտոնակատարը հավելեց նաև, որ Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնն ընթացիկ տարում կհամագործակցի զբոսաշրջային մի շարք կազմակերպությունների հետ, որի արդյունքում զբոսաշրջիկների թվի էական աճ է կանխատեսվում։ Դեռևս անցած տարեկեսից գիտամշակութային կենտրոնում պահվող ձեռագրերի ցուցադրությանը ծանոթանալու համար սահմանվել է վճարովի ձևաչափ։ 2018 թվականի կեսերից մենք նաև ունենք տոմսերի գնացուցակ, մինչ այդ Մատենադարանի մուտքը անվճար էր հիմնականում։ Տոմսերի գնաց ցուցակը սահմանել ենք հիմք ընդունելը ոչ թե Երևանյան Ատենադահանի տոմսերի գնացուցակը, այլև Արցախում գործող թանգարանների գնացուցակը եւ նաեւ տրվել են մի շարք արտոնություններ, այսինքն ազատամարտիկները, թոշակառուները, մինչեւ 7 տարեկան երեխաները, հաշմանդամները, պետական պաշտոնական պատվիրակությունները, ուսանողները իհարկե համապատասխան փաստաթուղթներ կհասնելու դեպքում, որոնք անվճար այցելել Ատենադարան Գանձասար։ Ատենադարանի Գանձասարի մասնաճյուղի թանգարանային համալիրի ձեռագրերի նմուշօրինակների թիվը տարեստարի համալրվում է։ Այստեղ նվիրատվություն են ստացել նաև Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության կողմից։ Մասնաճյուղի գրադարանը համալրվում է եւ նաեւ տեխնիկապես ենք մենք հագեցնում համակարգիչներ, սեղաններ եւ ինտերնետ կապ, որպեսզի կարողանան Երևանյան մատենադարանի հետ կապը ամուր պահել։ Մենք այստեղ ունեցել ենք մի շարք նվիրատվություններ, Վենետիկի մղթարան միաբանությունը շուրջ 100 միավոր գիրք է նվիրաբերել մատենադարանին։ Երկերի շնորհանդեսի ժամանակ մենք նաեւ նվիրատվություն ունեցանք արխիվային փաստաթուղթ, լուսանկար, հնատիպ գիրք։ Նախորդ տարի հնատիպ գրքերը եւս 20-ով ավելացան կամ արխիվային փաստաթղթերը, նրանք էլ անդադար փոփոխվում են Նշենք, որ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի մասնաճյուղը Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնն Արցախում գործում է 2016 թվականից։ Թանգարանային համալիրում ցուցադրվում են հիմնականում պատմական Հայաստանի Արցախ եւ Սյունիք նահանգներում ստեղծված ավելի քան 100 ձեռագիր մատյաններ։ Արցախի պատմության առնչվող հազվագյուտ վավերագրերի բնօրինակներ ու ընթորինակություններ, հնատիպ գրքեր, ինչպես նաեւ պատմական Հայաստանի այլ բնակավայրերից արցախյան եկեղեցիներում ու վանքերում հանգրվան գտած ձեռագրեր։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Մարտունու շրջանի վերինչ արտարը խմելու ջրի լուրջ խնդիր ունի։ Այս մասին ասել է քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանը, նշելով, որ վերինչ արտարում ապրում է 300 բնակիչ։ Նրա խոսքով ճարտարի բնակիչ Ֆերզից համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Արթուր Խաչատրյանի միջոցներով 2018 թվականի վերջերից վերինչ արտարում սկսվել է երկու նոր ջրամբարների կառուցման աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտին հասցնել առաջիկայում։ Ըստ նրա հայկական յուղերի զարգացման հիմնադրամի ծրագրամի ֆինանսավորմամբ քաղաքում կառուցվում է բազմաֆունկցիոնալ մարզադաշտ։ Խոսելով գառնանացան աշխատանքների մասին, քաղաքապետը նշել է, որ արդեն իրականացվել է 250 հեկտար հերկ։ Գյուղացիներն անհրաժեշտ մշակաբույսերի սերմերը ստանում են գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից։ Հաթեր գյուղում մայիսի 11-ին մեծ շուկով կկազմակերպվի Արցախյան ժենգյալով հացի երկրորդ փառատոնը նվիրված մայիսյան երաթոնին։ Այս մասին ասել է փառատոնի կազմակերպիչ Սամվել Միրզախանյանը։ Նրա խոսքով Արցախյան խոհանոցի այցեքարտը համարվող հետաքրքիր ուտեստի փառատոնի յուրահատուկ ձևով ավելի քան 70 տաղավարներում կներկայացվի ազգային խոհանոցն իր հարուստ եւ համեղ ճաշացանկով։ Միջոցառման իրենց մասնակցություն են բերելու նաեւ տեղական եւ հայաստանյան արտադրող ընկերություններ։ Սամվել Միրզախանյանը նշել է նաև որ փառատոնը կուղեկցվի կենթանի երաժշտությամբ, երկու պարով, հետաքրքիր խաղերով, մրցույթներով եւ իհարկե անակնկալներով։ Այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Մարտի 4-ից 11-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 49 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 4, տեխնատին բնույթի 8 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 28 արտակարգ դեպք։ Այդ թվում դռան բացում 11, վերելակի բացում 1, հիվանդի տեղափոխում 10 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, դուժել 4 քաղաքացի։ Մարտի 10-ին ժամը 10:02-ին Մարտակերտի շրջանային տնային արտակարգ իրավիճակների բաժնից ահազանգ է ստացվել, որ Գետավան Ստեփանակերտ ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի շատ ջրեր գյուղի բնակիչ Արթուր Սաֆարյանն իր վարած Volkswagen Golf մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց եւ գլորվել ձորը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով դժուժացներ վարորդ Արթուր Սաֆարյանին ուղևորներ Ռաֆայել Ավակյանին, Արմեն Ավակյանին եւ Արամ Հովանիսյանին տեղափոխել են հանրապետական բժշկական կենտրոն Արտահայ բաժնետիրական ընկերություն։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը։ Ըստ բժիշկներից ստացված տեղեկության Արթուր Սաֆարյանի վիճակը գնահատվել է կայուն ծանր, Ռաֆայել Ավակյանինը բավարար, իսկ Արամ Հովանիսյանը եւ Արմեն Ավակյանը դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 3 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն, հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։